صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم وقد بدأنا بإذنه سبحانه وتعالى في كتاب الطهارة في كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام وهو محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله قد بدأنا في شرح كلمات طهارة وكذلك قد أخذنا شيئا من كلمات في هذا الحديث العظيم إنما الأعمال بالنية وقد جاء في رواية كما رأينا في رياض الصالحين وفي رواية بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه kwa hivyo nadhani tulianza moja kwa moja katika kitabu chetu umdatu ahkam ambaye mualifu wake abdul ghani bwana abdul wahid bwana ali bn surur عن أبو Muhammad al-Maqdisi rahimahullah ta'ala tukawa tumeelezea kuhusiana na nini maana ya neno tahara lakini moja kwa moja tukawa tumeingia katika hii hadithi na nadhani katika kipindi kilichopita tulielezea kauli hii ya mtume sallallahu alaihi wasallam innama al-a'malu binniyat innama al-a'malu binniyat kwa tumeelezea biana al-amali tanqasim ila qismain hunaka al-amali muftaqira ila niyya wal amali ghayr muftaqira ila madha ila niyya wa kunna la al-maqsud huna hiya al-amali al-muftaqira ila ila niyya hadhihi kulla takallamna haya yote bila shaka tumekuwa wenye kuyazungumza na tukatoa mifano ama kaulu sallallahu alaihi wasallam وإنما لكل امرئ ما نوى وإنما لكل امرئ ما نوى sawa kwa maana kwamba hakika ya mambo yalivyo likulli mrii ma nawa analipwa mtu kwa kile ambacho bila shaka alikwisha kinuia na hii kipengele ya kwanza inakusaidia kuweza kuhukumu kitendo, innama al-a'malu binniyat, yani wakati gani utakihukumu kitendo juu ya usahihi wake na juu ya nini, ya uharibifu wake, kwamba hichi kitendo ni kibaya na hichi kitendo ni cha sawa. Tumelewana kwa kupitia nini? Nia, innama al-a'malu binniyat. Tendo litapewa jina la fasadi na litapewa jina la salah ama kauli kwa kupitia ni nia hiyo nukta imeisha wa innama likulli mri'i ma nawa hapa sasa tumeelewana wa innama likulli mri'i ma nawa na hakika kila mtu atakuwa ni mwenye kulipwa kwa yale ambayo atakayokuwa ni mwenye kufanyaje ni mwenye kunuia hapa ni min haythu al-ajr wal-ithm hapa ni kwa kuzingatia ujira na madhambi kitoelewana hii ya kwanza innamal amalu binniyat hii itakusaidia kuhukumu kwa nia ndio utajua kwamba tendo la sawa au sio la la sawa hapa ina mbili wa innama likulli mri'i ma nawa min haythu al-ajr wa yani mja atapata kulingana na kile alichonuia kama ni ujira na kama ni madhambi ala qadri niyyati al-insan yasulu lahu al-ajr tumeelewana kulingana na kiasi cha nia ya mtu pale ndipo ambapo atakapopata ujira in khairan fa khair ikiwa amenuia kheri basi atapata nini kheri naomba uzingatie sana maneno ala qadri نية الإنسان أما anazungumza Imam Sheikh Yahya يحيى taala الله kitabu في كتابه الجبوك شريش الأربعين si tumeelewana anasema ala qadri niyati linsan yahsulu lahu lajri kulingana na kiasi cha nia ya mwanadamu ndipo pale atakuwa ni mwenye kupata ujira in khairan fa khair kwa maana kama nia yake itakuwa ni kheri basi atapata nini kheri wa in sharran fa sharran na ikiwa nia yake ni shari basi atapata shari kulingana na nia. Ndio pale akaanza kutoa tafsiri akasema, faqad yanwi fi'li ta'a, mwanadamu anaweza kanuia kufanya taa. Umenuia tu kwamba nanuia, nataka nifanye taa fulani, nataka niswali, nataka nifunge, nataka nitoe sadaka, wala yaqdiru alaiha, wala hawezi. Sawa, ananuia kumsaidia mtu ananuia kumlisha mtu, ananuia kumvisha mwenye baridi, ananuia kumlisha mwenye njaa, ananuia kumsaidia mwenye tatizo, lakini hawezi. Si tumelaona huyu bibi, wa innama likulli mrii ma nawa. Tunazungumzia hapa ni nia, hujatekeleza. Kwa hiyo hapa itaingiaje? Tutasema kwamba fayuja, atapewa ujira. Anapewa ujira kwa sababu gani? wa innama likulli mrii maanawa sivyoana amenuia kufanya faa kama mimi nataka nifanye kitu kadhaa tumeelewana nataka nimsaidie huyu aliyokuwa na njaa nataka nimnusuru huyo anayedhulumiwa mimi nataka nimnusuru lakini hawezi nusuru ila ameweka nia ya kufanya ya kumnusuru sawa fayuja huyo atapewa ujira sawa atapewa nini atapewa ujira kwa kupitia tu nini nia tu angalieni huruma ya Allah tabaraka wa taala ndio hiyo maana ya kauli wa innama likulli mrii ma nawa wa yanwi fi ma'asi na inawezekana huyo huyo mwanadamu akanuia kufanya maasi sawa akanuia zina akanuia pombe akanuia riba akanuia kutukana akanuia kupiga akanuia kuua amenuia sawa wayanwi fil ma'siya fayajibu anha akashindwa kuyafanya yale maasi sawa maasai husuliha hali ya kuwa alikuwa akifanya jitihada mpaka ayafanye yani yuko kwenye jitihada za hali ya juu kama ni kuua tayari amepambana amejificha sehemu amemwendea mtu amepiga kumwona lakini aka hakuweza kufikia lengo la kufanyaji yani amejitahidi amepambana kama ni zina ya kweli kafuatilia ndio mpaka kwa nyumba si ya binti kadha mara kafukuzwa na mbwa si tumelewana mara kamuona mzazi wake huyo mara kaona kadha mara watu wamemuona kakimbia lakini ni mtu ambaye alikuwa na sahi anafanya jitihada fayata wa inna ma likulli mri'i ma nawa atapewa madhara pamoja na kwamba hajafanya hicho kitendo si tumelewana ma sahi tofautishe yule mtu ambaye ametumia maasi halafu ikamwingia hofu ya kumwogopa nani Allah tabaraka wa taala kwamba kwa nini nafanya maasi kwa nini namuudhi Allah kwa nini nafanya kadhaa sisi tunaona kama ataacha lillah fayuja atapewa nini atapewa ujira sisi tumeona kwa hiyo huyu ambaye anapata madhambi ni mtu gani ambaye kafanya sai sahihi kajitahidi isipokuwa kuna kitu kimemzuia tumeona ima labda kapimizwa na nyoka alikuwa kule anaenda kuiba mahindi kwenye shamba la mtu kuchukua, mara akaona nyoka huyo mbio, si tumelewana? Au akaona akakuta simba au akakuta kadhaa. Kwa hiyo huyu alikuwa na nia ya kufanya maasi, huyu fayatha. Kwa nini? wa inna ma likulli mri'in ma nawa, asikia kusema kwamba mimi mbona sijafanya, lakini wa inna ma likulli mri'in ma ma nawa wayamalu amalan, na mwingine wayamalu amalan mwingine akafanya kitendo launawa fihi la ujira na mwingine akafanya kitendo laiti kama angenuia kwenye kile kitendo kama angenuia kwenye kile kitendo angepewa nini ujira lakini kwa sababu hajanuia kitendo hicho chema hapewi chochote kwa nini wa innama likulli mri'in manawa fala yanwi fi hajanuia pale fala yujar wala yu'tham, hapati ujira wala hapati madhara, kwa sababu hajaweka ni Hajaweka nia. Dalili wa inama likulli mrii maana hatuwezi kukupa kwa sababu hujanuia. Kama ni jambo la heri, si tumelewana? Kwa hiyo hutopata madhambi wala wala wala nini wala ujira. Walihadha, kutokana na hilo basi tukasemani adamu likhlas lillah watu kuacha jambo adamu ikhlas watu kuiacha ikhlas kwa ajili ya Allah sawa bil amal khasara la tuqasu bighairiha watu wa kuacha kufanya jambo kwa ajili ya ikhlas watu kuiacha ikhlas katika maneno yao watu kuiacha ikhlas katika matendo yao watu kuacha ikhlas umeona katika mambo yao hii anasema khasara la tukhasu bighairiha hii ni hasara ambayo huwezi ukawa ni mwenye kuipimisha na kitu kingine kwa nini kwa sababu matendo hayo utakuwa unayafanya itakuwa ni nini fataa bila faida itakuwa ni jambo la kujichosha pasina kuwa na nini na faida ya nene unachoka kweli unachoka kuchoka unachoka na unalala kweli si tumeelewana lakini kwa sababu hauna nia wa innama likulli mriin ma nawa wa amalu bila ajri kwa hiyo ni kitendo ambacho cha kuchosha na ni tendo bila ujira wa yalqa almar'u bi nafsihi fi nari jahannam na hatari nyingine ni kwamba mja anakuwa ni mwenye kuingiza nafsi yake ndani ya moto wa jahannam wa dhalika huwa al-khusranul mubin ndio hiyo unaambiwa kwamba hiyo ndio hasara ambayo ilikuwa ni ya wazi watu watakuja siku ya kiyama wana matendo watu wanafanya matendo si tumelala hakuna mtu afanye tendo kwani usisheleta na amali tulileta katika kipindi kilichopita si ndio kuna mtu la yataharaka watu wanafanya matendo wanauza wananunua wanaswali wanafunga wanafanya kazi hamna aliyosimama nikakaa hivi si umekufa basi hasara taabu, watu wanachoka kwa kuto kuweka nia ndo hapo asema bila shaka moja katika faida za nia atafriqi baina wa wamadha walaadati hii inaweza ikakusaidia nia kutia tofauti baina ya ibada na nini na ada si tumeona e, eh? eh, kunawa mguu kwa sababu umetoka shamba itatofautishwa na nini utakaponawa kwa ajili ya udhu kwa sababu mguu ni ule ule na maji ni yale yale kitu gani kitatofautisha kitatofautisha nia kwamba sasa hapa nachukua udhu sasa pale nilikuwa na nao kwa sababu nimetoka wapi shamba kazi ya nia tofauti na hivyo utakuwa unafanya matendo ya kujitabisha hakuna ujira wala hakuna nini wala hakuna thawabu sawa pamoja katika faida ya nia ni nini atafriki baina alibadat wala adat ni kutofautisha baina ya ada mambo ya kawaida ambayo mtu anayafanya kila siku na nini na ibada sawa watamyizu baina alibadati ba'dha li ba'd na faida nyingine ya nia ni kwamba kuzipambanua zile zile ibada baadhi yake kwa baadhi yake sasa ni faradhi tumeelewana ukisimama unaswali mfano kama subuhi kabla kuna rakaa ngapi mbili si ndio na swala ya subuhi ina rakaa ngapi mbili kitu gani kinatofautisha wakati rakaa ni zile mtu kaona umepiga mbili umetoa salamu ukasimama tena ukapiga mbili ukatoa salamu kitu kitatofautisha hizi ibada hizi ni nini ni nia kwamba sasa niko kwenye sunna sasa naingia kwenye nini sasa naingia kwenye nini kwenye fara kwa haya ni maneno ambayo bila shaka muhimu ambayo natakana mtu aweze kuyaelewa innama al-amalu binniya wa innama likulli imri'in ma nawa ndipo anaendelea anasema faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulihi ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه hichi kipengele kuja kukimalizia inshallah katika kipindi kijacho barakallahu fikum walhamdulillah